บุ๊กทูห้าสิบเอ็ดเอนนพีดการไปทำธุระนักุปวาติดิฉันอยากไปห้องสมุดคเชมเบคนิจนิตโซดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ ฮูเชมคนิกาโนดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ฮูเชมเนคายคูปิตีวคิโอสกูดิฉันอยากยืมหนังสือรัตบิซีอิสโปโซดิวเอโนคนิโกราดาบิซีอิสโปโซดิลาเอโนคนิโก ดิฉันอยากซื้อหนังสือ Rad bi kupil eno knjigo. Rada bi kupila eno knjigo. ดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์ Rad bi kupil en časopis. Rada bi kupila en časopis. ดิฉันอยากไปห้องสมุด พื่อจะไปยืมหนังสือ Rad bi si šel v knjižnico izposodit knjigo. Rada bi si šla v knjižnico izposodit knjigo. ดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ Rad bi šel v knjigarno kupit knjigo. Rada bi šla v knjigarno kupit knjigo. knigo ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ Hočem v kiosku kupiti en časopis ดิฉันอยากไปร้านแว่นตา Hočem k optiku ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ต Hočem v samopostrežnico ดิฉันอยากไปร้านขายขนมปัง h เชมวเปคาร์โนดิฉันอยากซื้อแว่นตาโ o เชมคูปิ t ิอชาลาดิฉันอยากซื้อผลไม้และผักฮ o เชมคูปิติซาด j อินเซเ e นยาโวดิฉันอยากซื้อขนมปัง Hočem kupiti žemlje in kruh. ดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตา Hočem k optiku, da kupim očala. ดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผัก Hočem v samopostrežnico, posadje in zelenjavo. ดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปัง Hočem v pekarno po žemlje in kruh.